Արցախի հանրայինի եթերում այսօր լրատվականի հերթական թողարկումն է ստուդիայի Մանի Մանգասարյանը։ Բարև ձեզ։ Նախորդանորությունների մասին համառոտ։ Այսօր համայն հայ ժողովուրդը նշում է Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-րդ տարեդարձը։ Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-րդ տարեդարձի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է եղել Արցախի նախագահը։ Գոհաբանական մաղթանք Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Սարդարապետի շքերթին առաջին անգամ մասնակցել են ռուսական 102-րդ ռազմակայանի զինծառայողները։ Ուխտագնացություն դեպի ամուտեղի եկեղեցի։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Այսօր համայն հայ ժողովուրդը Հայաստանում, Արցախում ու Սփյուռքում տոնականորեն նշում է Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-րդ տարեդարձը։ Թիֆլիսում ձևավորված հայոց ազգային խորհուրդն ուղիղ 1 դար առաջ 1918 թվականի մայիսի 28-ին Սարդարապետի Բաշապարանի եւ Ղարաքիլիսայի մայիսյան հերոսամարտերից անմիջապես հետո հրճակեց Հայաստանի ժողովրդավարական հանրապետությունը, այսписով ազդարարելով հայոց պատմական բնորանում ազգային անկախ ինքնիշխան պետականության վերակերտման պատմական գործընթաց Հովհաննեսի մասին։ Կիլիկյան հայկական թակավորության անկումից 543 տարի անց հայ ժողովուրդը խիզախեց վերականգնել իր կորուսյալ պետականությունը իր լուր եւ ի տես մնացյալ աշխարհի հայրենի երկրում վերստին հպարծածանելով Հայաստան երկրի պետական երագույն դրոշը։ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը գոյությունը ունեցել ընդամենը 2.5 տարի, սակայն չնայած կարճատև կյանքին Հայաստանի առաջին հանրապետության դերն անգնահատելի է հայոց անկախ պետականությունը վերագտնելու վերակերտելու գործում ինչը հայ ժողովրդի հաջորդ սերունդների համախումբ միացյալ ջանքերով վերջնականապես կենքի կոչվեց 20-րդ դարավերջին հայոց զուգադիպությամբ Հայաստանի երրորդ հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի հանրապետության հրճակման ու կայացմամբ։ Շնորհավոր համազգային տոնը, սիրելի հայրենակիցներ։ Հայաստանի առաջին հանրապետության օրվա արդիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ուղերձում ասված է. «Սիրելի հայրենակիցներ, Արցախի հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի առաջին հանրապետության օրվա արդիվ։ 1918 թվականի մայիսյան հաղթանակները դարձան հայոց պետականության վերականգնման սկիզբը։ Դարեր շարունակ հայ ժողովուրդը ենթարկվել է բռնությունների ու կոտորածների, անցել է բազում փորձությունների միջով, քանի որ չուներ պետական գրականություն ապրում էր օտարի լծի տակ եւ չնայած Հայաստանի առաջին հանրապետությունը գոյատևեց կարճ ժամանակահատված, այնուամենայնիվ նշանակալի է նրա դերակատարությունը մեր ժողովրդի կյանքում։ Սարդարապետի Բաշապարանի եւ Ղարաքիլիսայի ճակատամարտերում քաջ հայորդիների սխրանքն ապացուցեց, որ հայը կարող է խուսափել կոտորածից, երբ հավատում է սեփական ուժերին, երբ զենք է վերցնում եւ պաշտպանում սեփական հողը, երբ միասնական է ու հաստատակամ։ Մայր Հայաստանը, Արցախն ու Սփյուռքը միշտ վար պահելով 1918-ի հերոսամարտերի ոգին շարունակում են համատեղ ջանքերով պաշտպանել, զորացնել ու զարգացնել հայկական երկու հանրապետությունները, որ เป զի շենանը հայկական հողը եւ հայ ժողովրդի ապագան լինի հուսալի ու պայծառ։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ բոլորիս պետական տոնի կապակցությամբ եւ մաղթում խաղաղություն, բարօրություն ու ամենայն բարիք։ Ասված է շնորհավորական ուղերձում։ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահության Մայիսյան հերոսամարտերի եւ Հայաստանի առաջին հանրապետության հարյուրամյակի առիթով Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում կատարվել է գոհաբանական մաղթանք մասնակցությամբ Հայաստանի հանրապետության Արմեն Սարգսյանի ու Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը այսօր ցաղկեպսակներ են դրել Սարդարապատի հուշահամալիրին։ Ցաղկեպսակները դնելու արարողությունից հետո ամենայն հայոց կաթողիկոսն աղոթք է ընթերցել։ Առաջին հանրապետության 100-ամյակը նշանակում է հսկայական կարևոր իրադարձություն մի ժողովրդի համար, որը ոչ թե 100, այլ մի քանի 100 տարի չի ունեցել պետականությունը։ Այս մասին Սարդարապատի հուշահամալիրում լրագրողների հետ զրույցում նշել է հայ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Դիտարկմանը, որ ընդամենը 2 տարի տևեց առաջին հանրապետությունը եւ 1 դար անց այն մեջ շուկով է նշվում, ինչ դերակատարում ունի այն Հայաստանի հանրապետության պետականության համար, Արմեն Սարգսյանն ասել է. Եթե առաջին հանրապետությունը չլիներ, ապա չէր լինի երկրորդ հանրապետությունը խորթային Հայաստանը մենք շահուրդ ենք, որ կարողացել ենք հարյուրավոր տարիներ մեր ինքնությունը, ազգային պատկանելությունը եւ ոգին պահել եւ պաշտպանել հարյուրավոր տարիներ։ Եվ իհարկե այսօր, երբ որ ունենք պետականություն, պետություն, ամուր կանգնած ենք մեր ոտքերի վրա եւ նաեւ հաղթանակած ժողովուրդ ենք, Արցախում հաղթած ժողովուրդ ենք, Սարդարապետում հաղթած ժողովուրդ ենք, պարտավոր ենք ոչ միայն պահպանել, պաշտպանել, այլ նաեւ ամրապնդել եւ դարձնել մեր հայրենիքը Հայաստանը, Արցախը հզոր, փոքր, բայց հզոր երկիր։ Հայաստանի բարձրաստիճան ղեկավարությունը Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգի II-ը Սարդարապատում ծանոթացել են ռազմական տեխնիկայի նմուշներին։ Միջոցառման մասնակիցներին ներկայացվել է ռազմական տեխնիկա, որը եղել է Հայաստանի սպառազինության մեջ անցած 100 տարիների տարբեր ժամանակահատվածներում 1918 թվականի պատմական իրադարձություններից սկսած մինչև մեր օրերը։ Սարդարապատի շքերթին առաջին անգամ մասնակցել են ռուսական 102-րդ ռազմակայանի զինծառայողները։ Այսօր Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում կայացել է Հայաստանի առաջին հանրապետություն 100 Արցախը 1918-ից 1920 թվականներ խորագրով ցուցահանդես։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության եւ Հայաստանի ազգային արխիվի համագործակցությամբ կազմակերպված ցուցահանդեսին, որը նվիրված էր Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակման 100-ամյակին, ներկայացվել են նշված ժամանակահատվածի իրադարձությունների վերաբերյալ արժեքավոր փաստաթղթեր, պետական գործիչների նամակներ եւ լուսանկարներ։ Ցուցահանդեսի առանձին մաս էր նաեւ Տատիս սնդուկը ցուցահանդես վաճառքը, որտեղ ներկայացվել են Արցախի տարբեր շրջանների ազգագրական նկարագիրն ընդհանրացնող հին իրեր, գորգեր, կակար Արասի։ Բացման խոսքում մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շավերդյանը շնորհավորելով տոնի կապակցությամբ նշեց, որ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը հայոց ներկայիս պետականության հիմնակարն էր։ Հայաստանի հանրապետությունը տարբեր փոփոխություններով հասարակության մեր օրերը եւ մենք ունենք այսօր Հայաստանի հանրապետություն, Արցախի հանրապետություն, որոնք մեկ միասնական երկիր են, որոնք երկուսն են Հայաստանի հանրապետության ծնունդն են ու շարունակությունը։ Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանի տնօրեն Մելանիա Բալայանն անդրադարձավ ցուցահանդեսի ներկայացված նմուշների եւ այդ ժամանակահատվածի իրադարձությունների ուսումնասիրման կարեւորությանը։ Միաժամանակ նմանատիպ ցուցահանդեսները համալրում են Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանի ոսկե ֆոնդը։ Ցուցահանդեսը իհարկե կազմակերպվել է Հայաստանի ազգային արխիվի կողմից, բնականաբար ազգային արխիվի ֆոնդերում պահպանված ցուցանմուշների միջոցով եւ կարծում եմ, որ դա առաջին փորձն է մեր պատմության այդ ժամանակահատվածը թույլ թվեք ասել, որ նաև ամենա թերևս այսօր ուսումնասիրման արժանի ժամանակահատվածը ներկայացնելու տեսանկյունից։ Մելանիա Բալայանը բարձր է գնահատում ցուցահանդեսում ներկայացված Հայաստանի առաջին հանրապետության եւ առանձնապես այդ տարիներին Արցախի վերաբերյալ պատմական փաստաթղթերի արժեքը։ Այդ ժամանակահատվածի պատմական փաստերն արձանագրելու եւ հանրահարչակելու առումով ցուցահանդեսում ներկայացված են շատ հետաքրքիր նմուշներ, սկսած Հայաստանի առաջին հանրապետության դրոշը, որը իհարկե ինչպես գիտեք, երագույնն է է այսօր, այո, բայց տարբեր քննարկումներ են եղել եւ տարբեր ձևով ներկայացված են այդ նախագծերը, որոնք իդեպ մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում։ Ընդհանուր բոլորն են կարևոր, որովհետեւ դրանք յուրաքանչյուրը յուրովի ներկայացնում է որոշակի մի իրադարձություն, որ ներկայացնում է մեր ազգային անկախ առաջին հանրապետությունը։ Ծննդով Արցախցի գործիչների լուսանկարներն են այստեղ ներկայացված, սկսած Սարտարապետի ճակատամարտին, մեր համերկրացիների մասնակցությունից եւ իհարկե նաեւ Հայաստանի հենց հանրապետության կայացման գործում մեծ դեր դերակատարություն ունեցած գործիչներից։ Միջոցառմանը ներկային ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պետական այրեր, մշակութային գործիչներ, ովքեր շրջել ծանոթացել են ներկայացված 1918-1920 թվականների պատմական իրադարձություններն ընդհանրացնող ցուցանմուշներին։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է ուխտագնացություն դեպի ամուտեղի եկեղեցի։ Հերախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զորա Բրքոյանը։ Հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի փոխթեմակալ Գանձասարի Վանահայ Սահակ Վարդապետ Շաքարյանի նախաձեռնությամբ կայացած ուխտագնացությանը մասնակցեցին երիտասարդներ Քաշաթաղի շրջանի տարբեր բնակավայրերից, շրջվարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության արտերի բաժնի վարիչ Հարութ Ավանեսյանի գլխավորությամբ։ Հասնելով եկեղեցի, Տեր Սահակ Շաքարյանի հետ ներկաները տերունական աղոթքով դիմեցին առ Աստված, որ Տերն ընդունելի համարի ուխտագնացությունը։ Եկեղեցու թաղի տակ ընչեցին շարականներ, սաղմոսներ, վարվեցին մոմ ու խունկ։ Ուխտագնացության նպատակն էր նաև վերանորոգել ամրացնել սրբատունը։ Այդ նպատակով հաշաթափի երիտասարդները տեղ հասցրեցին Կղմինդը Շինանյուր Մոտակա օրերս կսկսվի վերանորոգումը եւ մեծ հայքի Արցախ աշխարհի Բերթադոր գավառի պատմական այս եկեղեցին, որը դարեր շարունակ եկեղել է տարածքի հայոց գլխավոր ծրփավայրերից մեկը, կհիմնանորոգվի եւ արդեն ճակտված պատերը կամրանան։ Ուխտագնացությունն ավարտվեց համերգով։ Եկեղեցու արևելյան կողմի հարց առածքում ելույթ ունեցան Բերձորի Բերձոր համույթի երկիչ երաժիշտները, Կովսականի Թաթուլ ամույթի ղեկավար Կարեն Մարտիրոսյանը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի ջյուդոյի ֆեդերացիայի հրավերով երրորդյա այցով Արցախում է գտնվում ջյուդոյի Եվրոպայի ու աշխարհի մրցանակակիր պատանեկան օլիմպիական խաղերի մասնակից Հարություն Դերմիշյանը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Սպորտում փորձի արկայությունը շատ կարևոր գործոն է։ Հաճախ հաղթանակը մարզիկից խլողը հենց ամփորձությունն է լինում նրա հուզմունքն ու անվստահությունը սեփական ուժերին։ Հերավորության, ինչպես նաև մի շարք այլ խնդիրների պատճառով Արցախցի մարզիկները հնարավորություն չեն ունենում հաճախակի մասնակցել տարբեր մրցումների։ Այդ պատճառով էլ Արցախի ջյուդոյի ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչ Իվան Ազիզբեկյանը հնարավոր բոլոր առիթներն օգտագործում է տեղում փորձի փոխանակում կազմակերպելու համար։ Это не первый раз, когда мы приглашаем знаменитых спортсменов для семинара, чтобы Առաջին անգամը չէ, որ մենք հայտնի մարզիկ ենք հravirում մեր երեխաների հետ պարապելու համար։ Նախկինում մենք հյուրեր ենք ունեցել Ռումինիայից եւ Ֆրանսիայից։ Բանն այնն է, որ ջյուդոն անընդհատ կատարելագործվում է։ Շատ կարեւոր է զարգացումներից հետ չմնալը։ Ցավոք մենք հնարավորություն չունենք շատ երեխաներ տանել մրցումների, որ เป զի նրանք շփվեն ուրիշ դպրոցների մարզիկների հետ, ծանոթանան նրանց տեխնիկային։ Այդ պատճառով էլ ես խնդրեցի Երևանցի իմ գործընկերոջն ու լավ բարեկամին գալ եւ դասընթացներ կազմակերպել այստեղ Ստեփանակերտում։ Հարություն Դերմիշյանը Երևանի ջյուդոյի պատանիների առաջնության բրոնզե մեդալակիր է, աշխարհի առաջնության 5-րդ մրցանակակիր, պատանեկան օլիմպիական խաղերի 7-րդ մրցանակակիր։ Այժմ նա Զեյթուն մարզականակումբի մարզիչներից է։ Պետք է տեսնել, թե երեխաների համար նման կարգի մարզիկի հետ շփումն ինչպիսի ողջավորություն է։ Ի պատասխան այն հարցի, թե ինչպես է գնահատում Արցախցի մարզիկների ներուժը, Հարություն Դերմիշյանն ասաց. Այս խմբի երեխաները շատ տաղանդավոր երեխաներ են, շատ հեշտ են անակալում հնարքները, հուսամ օգնի մեր համատեղ պարապմունքները եւ նրանք կարողանան հնարքները ցուցաբերել մրցումների ժամանակ։ Նրա կարծիքով այստեղ կան բոլոր պայմանները բարձր արդյունքների հասնելու համար, թե մարզիչն է բարձրակարգ, թե մարզադահլիճը։ Ձգտումի կամ մոտիվացիայի մասին էլ ավելորդ է խոսել։ Միակ բանը, որ պակասում է, փորձն է, համոզված է Հարություն Դերմիշյանը։ Հայաստանում մրցումները շատ են անցկացվում եւ Արցախի երեխաները հերավորության պատճառով ավելի քիչ են մասնակցում, որն էլ բերում է քիչ փորձի իր հերթին լավ չի անդառնում։ Շատ լավ կլներ, որպիսի երեխաները կարողանային շուշուտ մասնակցել մրցումներին։ Փորձը շատ մեծ դեր ունի եւ թեկուզ համատեղ պարապմունքներով, թեկուզ սեմինարներով մենք փորձում ենք լրացնել այդ պակասը։ Այսօր երորյա դասընթացների վերջին օրն է։ Իվան Ազիզբեկյանի խոսքով դասընթացը նկարահանվել է հետագայում մանրամասն քննարկելու եւ Քաշաթաղում գործող ջյուդոյի խմբին ուղարկելու նպատակով։ Յուլիա Վանյան այսօր Այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն, ժամանակար ժամանակ անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ մինչև 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 12-ից 15, ցերեկը 18-ից 23 աստիճան տաքություն։